Gospodar tvoj zapovjeda da se samo njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. Kad jedno od njih dvoje ili oboje kod tebe starost dožive, ne reci im ni uh i ne podvikni na njih i obraćaj im se riječima poštovanja punim. Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci, gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene kad sam bio dijete njegovali. Gospodar vaš dobro zna šta je u dušama vašim, ako budete poslušni, pa Allah će doista oprostiti onima koji se kaju. Istinu je rekao uzvišeni Allah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين zahvala uzvišenom stvoritelju na njegovim neizmjernim blagodatima. Molim ga najvećim imenom da i meni i vama čuva one blagodati koje nam je dao tako što će nas počastiti da budemo od njegovih zahvalnih robova. Svaka blagodat se zahvalnošću čuva, pa molim gospodara da budemo od onih koji su zahvalni. Hvala gospodaru koji nas je počastio da budemo večeras u njegovoj kući, da slušamo ajete njegove knjige, da se družimo sa hadisima njegovoga miljenika i da nastojimo biti na njegovome putu do zadnjega daha na našem, na našem ovodunjalučkom životu. Salavat selam miljeniku i posljednjem Božijem poslaniku Muhammedu, njemu koji nas je naučio da je najbolja ona osoba koja se najbolje ponaša. Molim gospodara da naše ponašanje popravi da nas dovede u dobro društvo i da jedni od drugih učimo kako se na najljepši način ponašate Amin. Draga braće i poštovane sestre, mi se nastavljamo društvu sa hadisima Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Napajamo se sa tog izvora, odgajamo se tim odgojem kojeg je gospodar preko svoga miljenika dao cijelom čovječanstvu. Kada je Hazretja Iša radijallahu anha bila upitana kakav je bio moral kako je bilo ponašanje Božijeg poslanika Muhameda, ona je kratko odgovorila kane hul Kur'an. Njegov moral, njegove osobine su bile Kur'an. Rasulullah je bio Kur'an koji hoda. Sve ono što imamo u Kur'anu od moralnih vrijednosti Božji poslanik Muhammed sallallahu alaihi je primjenjiva. Prije nego što krenemo u današnji hadis, samo jedna napomena na jedan od najvažnijih odnosa u čovjekovom životu. Najveći grijeh je Allahu dragom pripisivati druga. Odmah nakon toga u velike grijehe se ubraja neposlušnost i nečinjenje dobročinstva roditelja. I nije bez razloga naš sultan odabrao ajete gdje nas gospodar podsjeća kakav bi trebao odnos biti jednog vjernika i vjernice prema njegovim roditeljima. Kaže gospodar, ako jedno od njih dvoje ili oboje kod tebe, ali pazi kod tebe dočekaju starost. Ne u staračkom domu, nego kod tebe. Fala taqul lahuma uf. Nemoj im reći ni koliko uh. Ova dva slova. I uči za njih dovu. reci وَقُرْ رَبِّ رْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا Allahu dragi smiluj se njima onako kako su se oni smilovali meni kada sam nejak izašao iz utrobe svoje majke. I Allah te je počastio da te roditelji uzmu, da te u onom trenutku tvoje punije slabosti, popunije slabosti, kada ne možeš o sebi računa voditi, Allah ti dao roditelje koji su te uzeli. Koji su o tebi vodili računa. Majka noćima nekada nije spavala i straha za tvoje zdravlje. i se završavaju sa riječima Rabbukum alamu bima finu fusikum. Zaista vaš gospodar zna šta je u vama. Zna kakvi ste vi. In tekunu salihin ukoliko ste vi čestiti. Fa innahu kana lil awabina gafura. Zaista će Allah onome ko se njemu vraća. Čovjek napravi grešku, ali se vrati Allah. Pokaje se. Allah će zaista oprostiti onome ko se njemu vrati često spominjemo, ali radi Ibreta treba opet ponoviti, da je jedan od ljudi došao kod velikog učenjaka i kazao moja majka je 40 godina bila nepokretna. Bio sam mladić, 14-15 godina kad se razbolila. 40 godina sam je nosio na svojim, na svojim leđima. Pitam te, Allah ti je dao znanje i o Kur'anu, i o sunnetu, i o hadisu. Jesam li o ja uzvratio dobročinstva? prije nego što odgovori znaj da se znalo dest da je ja nosim i nahađe na mojim, na mojim je ramenima hađ obavla. Kad god je rekla sine ja bih u džamiju ja je stavim na leđe i odvedem u džamiju. Znalo se desi da mat stara više ne može da kontroliše ni fiziološke potrebe. Obavi meni za vratom nužde, ja ništa nisam htio reći. Jedne ružne riječi joj nisam rekao. Jesam mi svojoj majci vratio to što me je rodilo? Kaže, tako mi Allaha nisi joj ništa vratio. Kaže, što? Kaže, ona je tebe rodila. I svaki dio kosti u njenoga tijela se rastavi osim jednog. A volila te kada te je vidjela više nego sve na, na ovom svijetu. I molila Allaha da poživiš. A ti si nju izmetio. Ti si njoj služio. A svaki dan si rekao, Jarab, kad će više preseliti? <laughs> Čuvajte ta vrata dženecka koja se zovu roditelj. Svi mi napravimo grešku, a zato je ajet iza. Allah zna šta je u vama. Ako ste čestiti, ako se Allahu vraćate, ona vrata neće zatvoriti. Jedan od baba mi je rekao, čuvaj Kenane vrata dženecka. Pitam ga, na koja vrata misliš? Kaže, na vrata dobročinstva prema roditeljima. Jer kada roditelji presali ta vrata ta pa se zatvorila. Ili si ušao na njih, ili nisi ušao. Ostaje da učiš dovu zadnjih, da moliš gospodara da im se smije. Na samom početku, onako kako smo uobičajali, braće i sestre, proučit ćemo Fatihu ili sjetiti se dovom imama Buhariju, čiju hadijsku zbirku čitamo ni dan, lila il Fatiha. poglavlje koje je prošli put naš dobri hafi Zamar sa vama počeo čitati je poglavlje koje se bavi etikom i vi znate da etika obuhvata sve ono što bi čovjek trebao raditi i sve ono što bi čovjek trebao izbjegavati obuhvata sve ono što nije lijepo da čovjek uradi pa i ako uradi treba biti oprezan da ne do Bog da ode u ono što je zabranjeno etika je nešto što je vrlo bitno čak jedan od najvećih alima povijesti Islama Ibn Qayyim, poznate su njegove knjige, kaže Edinu kulluhu huluk, kaže vjera je sva u etici. Men zada alejke fil huluk, zada alejke fid din. Znaj da onaj ko više kod sebe edeba i etike ima, znaj da ima više vjere. Jer je edeb prema Allahu. O Allahu mislim i govorim samo ono što je dobro. Prema njemu izvršavam obaveze ede prema roditeljima, ede prema prijateljima, ede prema komšijama, ede prema nadređenima, ede prema podređenima. Sve je to etika. I poglavlje koje ste počeli čitati jeste Babu men ihtesala urjanen wahdehu fil halva. Poglavlje onaj ko se kupa sam. Sam se kupa u osami, ali je nag, nema na sebi odjeće. وَمَنْ تَسَتَرَ فَتَسَتُرُ أَفْضَلُ A onaj ko si u tom stanju, kada nigdje nikoga nema, pokrije stidno mjesto, Kaže, to je bolji. U samom naslovu imam Buhari nam uči nas dvije stvari. A hadis koji vam je Hafiz Amar pročitao govori o jednom od poslanika, o Musa'u, alihi kako je kupao se gdje nikoga nema bez odjeće na sebi. Dakle, ako što pegamberi radili, ako nema nikoga, to čovjek može uraditi. Međutim, imam Buharija kaže odmah u startu, bolje je da da čovjek i u tom trenutku bude u najmanju ruku pokrivenog stidnoga, stidno, sti, spolni organ nam bude pokriven. To je najbolje. Zašto? Vi znate kada uđete u kuću, nema nikoga. Šta je od sunneta Resulullah sallallahu alaihi sallam Nazvati selam. Kom je naziva selam? Melekima. Prvo melekima koji s tobom ulazi. Drugo, a komog da melekima koji su u kući. I Boži poslanik sallallahu alaihi sallam je rekao inna ma'akum me laju faritikum. Kaj zaista je sa vama imaju bića koja se nikada od vas ne odvajaju illa indal halai evo indal džimai. Osim u dvije situacije, kada ste obavljate nuždu i kada ste intimni sa svojim suprugama, odnosno sa bračnim drugom. Kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam festahjuhum wa akrimuhum pa se njih stidite subhanallah ona osoba koja razvije kod sebe stid od ljudi Allah dragi će dat da ta osoba uvijek ima i stid prema gospodaru kaže Boži poslanik stidite se tih meleka Svijest da je on uz tebe. da ovaj desni piše dobra djela, da ovaj lijevi piše loša djela. Ovaj desni te, šta? Ovaj je salih, čestiti, dobri. A ovaj je muslih, ovaj popravlja. Jer kad ti zapiše loše djelo, navedite da, da ga popraviš. I Boži poslanik nas zato uči, sallallahu alaihi wasallam, bez obzira kada je čovjek sam, da i u tom trenutku ima, ima u vidu da su sa njim ona, oni koji koji se nikada od njega ne, ne U jednom hadisu Boži poslanik sallallahu alejhi ve kaže: "Stidite se Allaha." Savjetuje jednog od ashaba, kaže: "Stidi se Allaha." Onako kako se stidiš čestitog čovjeka od svoga naroda. Onako kako je stid da te vidi neko za koga znaš da je čestit. Da te vidi u nekoj situaciji koja je koja je neprimjerena, ne dolikuje to tebi, ti si iznad toga, ti si vrijedni, nemoj sebe bacati, nemoj sebe bacati u ona mjesta koja te nisu dostojni. Kaže Boži poslanik, stidite se Allaha onako kako se stidite čestitoga čovjeka od svoga naroda. Hadis je 279. وعن أبي هريرة radijallahu anhu anin nebiji sallallahu alaihi wasallam prenosi se od Ebu Hureyre radijallahu anhu od vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam i zanimljivo je da ima ashaba koji su potvrda poslanstva Muhammeda sallallahu alaihi wasallam jedan od njih je ovaj Ebu Hureyre jer je poslanik za njega učio dovu. Zamolio Ebu Hurere, pošto je on bio stranac u Medini, kaže, Boži poslaniće zamoli, znaš kad si garib u nekoj čarši? Boži poslaniće zamoli da nas ljudi, mene i moju majku koji smo ovdje došli, da nas voli. I Boži poslanik je za njih proučio dovu. Kaže, niko nema od stanovnika Medine da nije volio Ebu Hurere i njegovu majku. Tako jednostavno Allah je u njihova srca dao ljubav prema ta, ta dva insana kaže od vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam Bejna ejubun jahtesulu Aurijana. Prošli hadis je bio Musa, alaihi salam ovdje je o Hazreti Ejubu alaihi salam dok se Ejub jedne prilike kupao nag bez odjeće na sebi Faharra alaihi džaradun min dhahab paleo je ispred njega poput skakavaca od zlata Fa'ajala ayubun yahtasi fi thawbihi. Pa ayub alayhi salam iako se kupa, počeo te skakavce od zlata skupljati. Objasnit ćemo zašto se to dešava. Fa'nadahu rabbuhu, pa ga je gospodar pozvao. Ja ayub o ayube Subhanallah. Elem ekun agnejtuke amma tara Zar ti nisam dao više, pa da ne trebaš uzeti to što sada pada. Kaže, pale bela, jesi gospodar, svakako, naravno da si mi dao. I to je subhanallah pravilo. Nekada mi tražimo, podigni ruke, reci hvala ti Allahu, pa si od mene udalio neke stvari koje sam te tako žestoko molio. Da si mi i dao kakav bi bio. Koliko je ljudi dobili su isto ono što si možda ti i ja tražili i to i pokvarilo. Zato uvijek moli Allah, gospodaru, daj mi ono što je dobro za mene na ovom i na budućem svijetu, jer ja ne znam, a ti znaš. Ja ne mogu, a ti možeš. Kaže, walakin, a opravdanje, gledajte, edep sa Allahom, etka sa Allahom. Kaže, walakin la gina bi an bereketike. Gospodaru moj, ja nikada nisam neovisan od onoga bereketa koji mi ti ispuštaš. Ja to ne uzimam zato što je to zlato, nego zato što si mi ti u tom trenutku to dao. Ibrahim an Musa ibn Ukba, prenosi ga Ibrahim od Musa ibn Ukbe, an Safuan ibn Sulejm, od Safuana ibn Sulejma, an Ata ibn Jesara nebi Hurere, od Ata ibn Jesara od Ebu Hurere, an in nebi sallallahu alaihi sallam, ovaj hadis. Ovo je jedno od naj, najpoučnijih kazivanja u Kur'anu. Volio bi da nas nekad Allah počasti pa da mognemo uzeti ličnosti spomenute u Kur'anu muškarce, žene, mlađe, starije, mučnije, siromašne. Gotovo da nemaš da nemaš u međuljudskim odnosima, da nemaš u ljudskim zajednicama osobu, a da nije primjer takve osobe spomenut u Kuran Ejub je primjer, šta kažu, Allah mu dao udio u Jusufovoj ljepoti. Allah mu dao udio u Sulejmanovoj mudrosti. Allah mu dao udio u čemu? U Ejubovom po čemu je Ejub a.s. poznat strpljenje? Ova, ovo kazivanje, ovaj hadis dolazi nakon onog dugog kazivanja o tome kako je Ejub a.s. bio iskušan. I nema bolnije kazivanja u isto vrijeme kazivanja koje mene i tebe uči kako se ponašati u životu kada naiđeš na teške situacije. Ejub a.s. je poslanik i najmučniji u svom narodu na stotine ljudi i samo njemu izmete i radi u njegovoj službi. Na njegovim imanjima. Stotine duluma i hiljade duluma obradive zemlje su njegove. Voćnjaci su njegovi. 60 godina svoga života je tako živi. Jedan dan se razbolio. Kažu da je bolest bila tako jaka da su po čitavom njegovom tijelu iskakali poput otvorenih rana iz kojih nije krv izlazla nego gnoj pored kojeg niko nije mogao stati. Ne može osoba od težine toga, toga gnoja, ne može stati pored Ejuba alihisala. 14 djece imao. Kaže Ulema, jedno za drugim su mu pred očima umirali. 14 djece. Muški i ženski. Sad zamisli, zamisli pegambera. Zašto učimo iz života Mohamed Salam, Zašto učimo iz života pegambera? 14 djece. Sav je mu je otišao. Sve sluge su ga napustile. Ostala je Hanuma, koja je čitav život bila uz njega. I koga Allah počasti hajrli bračnim drugom, neka ga dobro čuva. Nećeš naći na, puno ljudi na koje se u životu može slati. Ona je jedina ostala. Kaže, niko od njegovog naroda, iako su mu svi dolazili ranije, jer su imali interese i sve, samo su mu dva baba ostala da ga posjeti s vremena na vrijeme. Niko drugi. Niko drugi. Kaže, znalo se desi da njegova hanuma mora ići služiti po tuđim kućama. Samo da bi im donijela za taj dan da jedu. Nije mogao ustati. jedan dio njegovog tijela više se nije mogao micati, osim jezika koji je stalno Allaha spominjao Kaže mu hanuma, vjerovjesniče Boži, zna da je vjerovjesnik. Tako mi Allaha znam kad bi ti podigao ruke da bi ti Allah dovu primio. Zašto ne učiš dovu? Kaže, stid me Allaha, 60 godina mi je dao zdravlje, a tek 18 sam bolestan. Ne dan, ne dva, ne mjesec, ne dva, 18 godina. 18 godina. Jedan dan Hanuma dolazi i kaže, nikome nije htio primiti da radim. I taj dan nemaju šta da jedu. Nakon nekog vremena ona iznijela nešto da jedu. Pita je on odakle ti ovo, dragog ti Boga, odakle ti? Kako se nam ove zalogaje koje ćemo usta staviti da ne umremo od Kako si to obezvijedi? Kaže, jedi. Boži vjerovjesniče, kaže, reći ti kasnije. Kaže, tako mi Allaha neću pojesti. Dokle god mi ne kažeš odakle. A ona počela plakati. Kad sam vidjela da nemamo šta, šta taj dan pojest, svoju sam kosu ošišala jer se i u ta doba kosa prodavala. I dobili smo komad hljeba za svu moju kosu. Kaže Ejub a.s. tad kaže, podiže ruke. Wa Ejube iznada robbehu enni meseni wa ente arhamur rahimi. Gledajte dove Ejuba a.s. gospodaru, mene je zadesla nedača nakon 18 godina i nakon što je vidio da njegova saputnica u životu je to spremna rad za njega. Kaže, a ti si gospodaru najmilostiviji od svih milosti. Hanuma je izašla. Allah mi odmah primio dov. Kaže, rekao je Urkud biriđlike, udari nogom svojom. Na mjestu gdje je Ejub bio, lagano je nogu spustio i na tom mjestu je potekla voda. Ta voda mu je izliječila i tijelo i unutrašnjost. I Allah mi je vratio čak tom vodom mladost. Kad je Hanuma ušla, vidjela je da na krevetu nema Ejuba. Kaže, gdje je Ejub? Izašla je, vidjela je mladića, mladog čovjeka koji liči na Ejuba. Kaže, da mi nisi vidio poslanika, moga vjerovjesnika iskušanog Ejuba. Kaže, najviše mi ličiš na njega, ali kaže, on je trebao u postelji biti. Kaže, ja sam Ejub. I Allah iz milosti svoje i njoj mladost vraća. I vraća im djecu, i vraća im imetak. I jedna od stvari koju im je vratio i koju im je dao je upravo ovo. Dao je da je ona mjesta koja su u Ejubovom vlasništvu, padaju skakavci, ali ne živa bića nego od zlata. I onda dolazi ovaj hadis zaista učiti života tih velikana. Učiti da naši jezici vrijede onoliko koliko Allaha spominju je nešto što, što trebamo imati na umu. Nemojmo dozvoliti da pomislimo da je bilo koje iskušenje sa kojim se susretnemo veće od Allahove milosti prema nama. Mi ne znamo zašto Allah daje stvari. Na nama je da molimo Allaha da nas sačuva svih iskušenja. A ako iskušenja dođu, da zamolimo Allaha, gospodaru, počasti me da ovo kao mumin, kao vjernik, kao vjernica podnesi. Vrlo je bitno znati da učimo iz života ovih velikana. Hadis koji smo evo danas, alhamdulillah, imali, uči nas da je dozvoljeno. Dozvoljeno je osobi kada je u kupatilu, kad pogotovo hvala dragom Bogu, mi se možemo zaključati. Ranije je bilo problem i tu. Lahko ti ljudi mogu bahnuti, lahko dijete može ući. Dozvoljeno je kada je čovjek u kupatilu da skine svoju odjeću da se okupa. I to mi svi radimo. Međutim, bolje i u onoj situaciji kada je čovjek u prilici da i tada bude pokrivenoga spolnog organa posebno, ono što se zove teški avret ili teško stidno mjesto. To je nešto što je edeb i to treba učiti. Iz života vjerovjesnika učimo da su se oni izuzetno stidili. Boži poslanik Muhammed s.a.v. kada opisuju njegov stid, dokle god ima stida u nama, dokle god ima stida u umetu Muhammeda, mi smo na dobru, braće i sestri. Kažu, više se stidio Muhammed s.a.v. nego mlada, čestita, neudavana djevojka. Nju toliko se stidio, a bio je, bio je čovjek u svojim 40. godinama. Ja molim gospodara da nas počasti da ako Bog da ove stvari koje smo večeras čuli uzmijemo i unesemo u svoj život, da jedni drugima preporučujemo istinu i da jedni drugima preporučujemo, preporučujemo strpljenje. Obavještenje vezano za akciju koju smo imali za porodice naše braće i sestara Muhađira iz Sirije 2650 maraka nam je trebalo da pripremimo pakete za tih sedam porodica i da im damo po stotinjak maraka, jel? Hvala dragom Allahu, to je završeno prošli put i hoću da vas obradujem. A to je velika stvar. Da smo skupili 3450, 800 maraka više nego što nam je trebalo. I sve je to njima podijeljeno, alhamdulillah, već tri porodice su primile i pakete i novac preko ove udruženja Sirijaca ovdje radimo preko njih da bi bilo transparentno sve će ako Bog da naš sultan Abdurrahim koji je inače Sirijac ali naš bošnja, ovdje živi mi smo ga prisvojili gotovo ovaj, on će nam to sve ako Bog da stati na strancu da završim s nečim što je opet vezano za ljubav vezano i za ovo za ovo dijeljenje na Božijem putu Kažu ova dvojica prijatelja koja su dolazla kod Ejuba jedan dan su izašli nakon 18 godina i kazali sigurno je ovaj Ejub neki veliki grijeh uradio čim je njega Allah ovako na kušnju stavio. Kaže Ejub ali salam njima dvojica tako mi Allah kaže nikada nisam prošao pred dvojice ljudi koji su se svađali pa su se počeli klijeti Allahom da nisam otišao i da za jednog i za drugog danjem kefare da ne do Bog jedan od njih dvojice ne laže. Nikada. A onda kaže diže ruke svoje. Kaže gospodaru moj, tebe je za svjedoka uzimam. Jesam li ikada za noći u svojoj kući? Da sam znao da je neko gladan, a da ja imam u kući hrane da sa njim podijelim. Kaže, stiže Melek, kaže, nisi je jube. Gospodaru, jesam li ikada zanočio odjeven, a da sam znao da je neko od tvojih robova bez odjeće, da mu nisam odnio tu odjeću. Kaže, dolazi mu melek kaže, nisi je Znači, vidite da nije ovo zbog Rija Tolika je vrijednost da je to put Božih poslanika. Da i mi pomažemo one koji su u potrebi. I meni je Hvala dragom Allahu, čast što smo svi mi bili na neki način u to uključen, da Allah primi svi u nas. Mi se ne bavimo humanitarnim radom, ali smo odlučili u konačnici ja sam dobro djelo te Sirije. Meni je ta ulema uzela, pazla me ko da sam njihovo dijete. Kad meni moj profesor u 70. godinama svoga života stavlja cipele da obučem i da izađem iz njegove kuće, to ne može da ne potresi tvoje biće. U 70. godini on pred mene iznosi hranu i zajedno sa mnom jede i u 70. godini kaže, tako mi Allaha da me stave, da otvaram i zatvaram vrata. Onima koji traže nauku, Allaha mi, ja sam zadovoljan i sa tim. To je ta zemlja koja danas ima ovaj belaj koji ima. I na nama je da radimo. Ovo vaše prisustvo ovdje mijenja, vjerujte mi, mijenja čitavu državu. Mijenja Balkan čitav, ne samo Bosnu. Samo to treba tako raditi. Treba o Allahu lijepo pričati. Treba svoje vršnjake pozivati. I treba znati, svi ćemo mi sutra biti neka priča. Neki hadis, neki govor. Potrudi se, potrudi se da ti i ja budemo lijepi govor. Lijepa uspomen. Allah mu rahmetila, ko zna kad ćemo presaliti. Ja molim gospodara da nas pomogne, ako Bog da u svakome dobro, sada ćemo ako Bog da pruži dobro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى ووفى Gospodaru naš počasti nas, nemoj nas poniziti. Gospodaru naš oprosti nam, nemoj nas kazniti. Gospodaru naš molimo te tvoju milost pa nas ne prepusti sebi nikoliko treptaj oka. Gospodaru molimo te najvećim imenom tvojim da nas počastiš džennetom i svakim djelom koji približava džennet. Gospodar smiluj nam se u starosti našu. Gospodar naš počasti nas u mladosti našu. Gospodar naš sačuvaj nas na oba svijeta i počasti nas svakim dobro. Gospodar naš molimo te da slijedimo Tvoga miljenika u svim njegovim stanjima. Gospodar naš počasti nas da hodamo stazama poslanika. Gospodar naš počasti nas da od imetaka svojih uvijek dajem. Gospodar naš sačuvaj nas od škrtosti. Gospodar nas sačuvaj nas od oholosti i neznanja. Gospodar naš počast nas da iskreno jedni druge volimo i da poglede svoje čuvamo. Gospodar naš molimo te da počastiš one koji nisu oženjeni i udati da se hajili oženi i hajili udaj. Gospodar naš molimo te u ovim mjesecima da počastiš naše studente da nam obraz osvjetljaju. Gospodar naš neka se zna da su od umeta Muhameda da nikada ne obrukamo umet Muhameda. Gospodar naš smiluj se umetu Muhameda na svakom mjestu. Molimo te smiluj se našoj vraći na svakome mjestu. Sačuvaj njihove živote, njihovu krv. Sačuvaj njihove živote, njihovu krvi i njihovu čast, gospodaru. Najvećim te imenom molim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Assalamu